بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا وسهلا Zahvala dragom gospodaru, salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim i čestitim azhabima i svima onima koji nastoje svakim svojim postupkom dragom gospodaru bliži biti. Ja bih vas zamolio samo malo da se naprijed koliko ko može pomjeri da, da možemo stati se. Mi smo pri kraju poglavlja koje u sebi sadrži Kitabula ili knjiga o znanju. I kako vrijeme prolazi dragi gospodar nas je počastio pa smo se družili sa hadisom Resulullaha sallallahu alaihi vi znate da odgojiti insana nije lako kažu lakše bunar iglom iskopati nego jednog insana odgojiti međutim mi muslimani i muslimanke se spremamo za različite životne zadaće Spremamo se da budemo bračni drugovi. Spremamo se za emanete koji će nam biti povjereni. I suština druženja ovdje u tabačkom mešćedu mora biti da se pripremim za one situacije u koje ću doći, u kojima kao vjernik i vjernica trebam znati šta je moja obaveza, šta je moja dužnost, na koji način se trebam postaviti. I u biti ovaj kada kažemo odgojiti jednog insana lakše je bunar iglom iskopati. Ali odgojiti jednog insana koji je u stanju da odgaja druge, lakše je deset bunara tom istom iglom iskopati. Jer kad imate čovjeka koji zna da odgaja, to je onda sretna porodica. Kad imate insana koji zna da odgaja, to je onda na desetine ljudi će od njega, od njega hajra vidjeti. Kada je Hafiz Amar učio ove kuranske ajete, samo da se osvrnem na prvi ajet koji je učio, ovo je sura Merijem. I onaj ko želi da njeguje svoje osjećaje prema gospodaru, vjeru, ljubav prema stvrtelju, neka uči suru Merijem. To je sura koja govori o tome šta znači Allahova milost koja se daje i prospa onima koji su se Allahu odazvali. I nije onda ni čudno da kraj sure ide inna ladina amenu wa amilu salihati se jeđalu lehumur Zaista oni koji vjeruju i dobra djela čine Allah dragi će dati da će oni biti da će oni biti bolje. I vi znate za hadis kuci da kada gospodar zavoli nekog groba, on kaže Džibrilu, ja sam zavolio tog i toga, pa ga i ti voli. Pa kaže onda Melek, Džibril kaže drugim Melekima, zaista gospodar voli tog i tog groba, pa ga i vi volite. I onda kaže gospodar, tada se dadne da stanovnici zemlje, stanovnici zemlje prihvate tog čovjeka. I nije šala kada vidite da vas šestiti voli. To je znak, to je dobar znak. Gledaj, normalno, ne možete kriminalac voliti. Ne možete lažov voliti. Ne možete voliti onaj koji traži da prekršiš pravila kako mi njemu uslugu čini. Neće on reći, nisam prošao na konkursu što nisam najbolji bio. Ne, nego što me ti nisi dovoljno poguro. Pa čovječ, ova je bila bolja od tebi, ili ova je bio bolji od tebi. Kaže, što ima veze, ja znam tebe. Čuvajte se toga. Nije bitno ko te voli. Bitno je kakav te insan voli. Od ljudi, kad ti gospodar dani da te on zavoli, on te zavoli zbog tvog odnosa prema njemu. Zbog onoga što je u tvom srcu njegova vjera. Što, zbog onoga što ti daješ, mala stvar, mala stvar, ali redovno. Pa čovječe zube kad redovno održavaš, periš, vidi se posljedice. A misliš da duš kad održavaš, kad kupaš, kad periš, da se neće vidjeti posljedice. Ali gospodar dvije stvari vezuje. Prva je vjeruju, druga je dobra djela čini. Nemojte da budemo u raskoraku. Nemojte da govorimo da vjerujemo, a da budemo u raskoraku sa svojim riječima, da nema dobrih djela. Namaz je Allaho pravo to bolu. Nije dobro djelo samo. Da Allahovo pravo na tobom. Dobro djelo je da pomogneš da drugi dođe na namaz. Da nahraniš onoga koji je gladan. Da pomogneš da se zaposli onaj ko nije zaposlen. Da spojiš dvoje ljudi, ako mog da u halalu, u braku. To je to dobro djelo. Na samom početku, onako kao što smo uobičajili, zamolio bih vas da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam Redan Lela Fatiha. 49. poglavlje nosi naslov poglavlje men hasla bila ilmi kauma onaj ko određenu skupinu posebno nečemu pouči duna kaumin mimo drugi kerahete la jefhemu jer mu je mrsko da ti drugi to ne razumi braćo i sestre kada čovjek govori ljudima na način na koji oni ne razumiju. On je napravio veliku grešku, ali je i potencijalno otvorio samome sebi vrata velikog grija. Kada ti govoriš onome koji još neke stvari nije poredao u svom životu, govoriš mu o detaljima u šerijatu i vodiš polemiku sa njim, jel treba ovako ili treba onako, ti si u biti napravio veliku grešku u smislu pristupa ali potencijalno otvorio si vrata ne velikog grija. Zašto? Jer ti možeš biti sebe što taj čovjek, muško ili žensko, mlad ili star, nije pravilno razumio, nije pravilno razumio vjeru. Ovaj, ovdje prva stvar sa kojom započinje Imam Buharija poglavlje jeste Alijun, rekao je Hazreti Alija Hadithu jarifun Govorite ljudima onako kako, vas kako su oni upoznati etuhibbuna eju kezzeba Allahu wa Rasuluh. Kaže, zar volite da neko u laž utjeruje Allaha i poslanika? Ima zanimljiva anegdota, imam jedan priča, kaže, bio u Mektebu i dijete Hamza 6-7 godina, on je imao po planu i programu da govori o Junusu, a.s. I kaže im ovaj Abab, imam, kaže, ja im govorio o Junusu, a.s. kuransko kazivanje, i kaže, gleda mali Hamza u meni, ja kažem pa ga kit proguto, šta zna mali Hamza da imaš kita teškog 150 tona, I gleda, kaže, progutala ga riba i tako živio, pa ga riba ispljunula, pa... I kaže, gleda mali Hamza ovako u meni, sve klima glavom. Kaže, meni, ja pitam, kaže, šta je bilo Hamza? Ovdje je ima. Šta je bilo Hamza? Kaže, Efendija, ti se laha mi puku. <laughs> Kaže, znači, gdje će ga barima pojesti? Razumijete li što hoću da kažem? Ova prva poruka Hazreti Ali je vrlo bitna. Nemoj, pazi, možeš voliti dijete. Možeš njegovati dijete. Možeš ovaj, imati najiskrenije emocije prema tom djetetu. Ali ako mu dadneš teletine kad se rodi, ti ćeš ga ubiti. Pa šta kažete? Pa teletina je, kaže, lijeko je marka teletina 20. Razumijete? Razumijete taj detalj? I nemojte se čuditi. Kada imate ljudi, ja sam spominjao ovdje na ovome mjestu, možda ne u Carevu džami, kada mi je čovjek došao, pitam ga što ne obavljaš nama, znam da zna klanja. Kaže, zato što je moja mualima bila u raskoraku sa svojim riječima. Ja na namaz neću. Jer je vidio kod onoga koga poučava vjeri da je u raskoraku. I valja tu svesu i tu šetanovu zamku slomiti, srušiti i reći bolan gledaj, nemoj gledat tu to, gledaju gospodara, gledaju Hazreti u gledaju plemente ashabe, gledaju čestite ljude, nemoj gledat nju ili njega. Vrlo je opas Pazite, nemojmo dozvoliti da nemamo znanja kada govorimo. Nemojmo dozvoliti da nemamo pravilnog znate ona, ona tri kruga koja stalno pocrtava razumjeti, znati, razumjeti, primijeniti Moram znati i moram razumjeti to pravilo. Onda moram imati pravilnu primjenu života. Odmah me dobro, jel ti radim, radim, klanjam, alhamdulillah, bešvak. Daješ zeka, dajem zeka. Postiš namazan, postim namazan. Daješ sadok dajem sada Ne dam argument. Ako sam u prilici da učinim, neću izostati da učinim ono dobro, ono dobro koje pozivam. Ako nisam, ja mogu pozivati imućne da daju. A ja nisam u prilici. Ja dajem samo ono što je zeka, što je obavezno. Nemam priliku. Vrlo je bitno. Ovo pravilo. Zato, ona, ako se sjećate, one rečenice Hazreti Ali, znanje ti je bolje od imetka. Jer ti nastojiš imetak sačuvati, a znanje tebe čuva. Pa kada pristupaš ljudskom srcu, ljudskom razumu, ti moraš biti oprezan onako kako je oprezan ljekar kada prilazi. Ali pazite, nije svaki čovjek koji završi medicinu hirurg. Ima specializaciju. I zbog toga uvijek treba paziti da čovjek u komunikaciji sa ljudima kada se radi o vjeri. Zamisli kada te neko pita za vjeru. Zamisli samo jednu rečenicu. Ovo je najbitnije pitanje koje mi je mogao postaviti. Jer mogu ne do Boga hiret zbog toga. Ako mu ne odgovorim primjereno. I onda ćeš biti oprezan. Onda će vidjeti na tvom licu da se ti toliko usplahirio i da je tebi toliko teško da ne do Bog tvoja, tvoj jezik ne potekne u nekom pravcu koji nije dobar. A to ne vidiš. Sjed nije sludna bolan, pucaju ocjene, to je hadis daif. Ti zbogat, koliko si godina sjedio na koljenima učio hadis? Ti si Daj ih hadis, otkud ti znaš da je daj? Pa kad čitaš te knjige, čitao sam prijevod. Jedan brat preveo, kaže, ovakav je prijevod. Otkud znaš ti? Puca, kaže, halal, haram. Allahu dragi. Kaže gospodar u Kur'an: "Wala taqulu lima tasifu al-kadhiba hada halalun wa hada haram." Nemojte govoriti svojim jezicima, ne znate. Ovo je halal, ovo je haram. Pa nisi ti to, nisi ti studirao, nisi ti time ba. Zbog toga pravilo koje bih vas zamolio, prvo pravilo danas jeste ova, ova ove riječi Hazreti ali. Nemojte govoriti ljudima na način na koji vas neće razumjeti. Nemojte govoriti ljudima na način na koji vas neće razumjeti. Uvaži kontekst. Vjeruj mi, ja nekada, ja sam poželio jedne prilike. Ovim riječima sam rekao, gospodaru daj mi iman ovog pjane. Ako je iskren u svojoj izjavi. Dvojica ljudi pjane, kopaju kanal i piju. Ja ih gledam sa balkona, slušam ih. Kopaju kanal. Počeo je učiti. Kaže pjano, pjani šuti. Kaže, šta šuti? On mu mati ropsova, kaže, šuti. Ne zna, ne zna, bolan. Izbezumili ga, 40 godina ga izbezumili. Ali zna, dobra ima u njemu. Kaže, šta je? Pa čuješ, kaže, da je zaruči. Kaže, ko će poštovati na koga kaže, nećemo ti ja poštovati. Ja kažem, ja ako iskren, koliko ovo može teško biti na, na, na mizani Terezi. I koliku ja možda odgovornost imam prema njemu, što ga nikada nisam poučio, da ostavi to, valam, to je zlo. Ili što mu nisam rekao, da obavi namaz, to je veliko. Neće ulema, neće učeni, škrtari, a da neće neznalce haos pravi. Zapamti, neće ulema zakazati u onome što je njihova obaveza. A da neće oni koji nemaju znanje haos pravi. Haos u svim relacijama, od porodice, od braka do države. Neznanje ubija. I najveće znanje jeste da se čovjek dragoga Boga boji. Onaj ko se dragoga Boga boji. Sad ćemo vidjeti hadis koji govori, govori o veličini tog osjećaja straha i odgovornosti pred stvoriteljem. Ovaj hadis koji sam prvi spomenuo, odnosno predanje od Hazreti Alije, prenosi nam Ubejdullah ibn Musa od Marufa, od Harbuza, od Ebi Tufila. Imamo sened, vi znate svaki hadis se sastoji iz dva dijela. I seneda, a to su ovi mubarek ljudi, čestiti ljudi koji su prenosili, bavili se hadisom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamo metin tekst. Ovdje nije hadis od Resulullaha to čime je započeo imam Buharija poglavlje, nego je to izreka Hazreti Ali. To je izreka koja je vrlo, vrlo važna. Vrlo važna u pristupu muslimana i muslimanki, muslimanke vjere. Nemojte ljudima govoriti na način na koji oni neće razumjeti. Nemojte, zar volite da Allaha i poslanika ulažu tjeru? Imaš situaciju da imam kod neke osobe nije jak. Ne vjeruje da Allah daje na faktu ti ako počne sa njom razgovarati na način na koji te ona ne razumije, ne do Bog da će ti da čuješ ono što, što ne voliš da čuješ čućeš ne do ovog stvari koje ti draže ti je u da propadneš nego da čuješ. Oprijezno. Kada razgovaraš o islamu sa ljudima, brate, sestre, nemoj dozvol da to bude napadnije Nemoj dozvoliti. I prije svega, ako se probudi ono što sam vam rekao, ako se u tebi probudi iskrena emocija, svijesti da sada govoriš o nečem što je bitno, prepoznat će to na tebi. I neće Allah da na tvoj jezik skreni. Ali ako odmah, bez razmišljanja, bez znanja, uletiš u priču, onda imaš situaciju da samog sebe poslije ufatiš i ugriziješ se zaprsti kažeš gdje sam to, kako sam to mogu reći hadis Rasulullah sallallahu koji u ovom poglavlju a poglavlje opet ponavljam nosi kaže poglavlje koje jednoj grupi ljudi dao neko znanje ili poučio ih nekom znanju mimo, mimo drugih i straha da ti drugi neće, neće to pravilno razumjeti. ako se sjećate od početka, uvijek govorimo, prva stvar jeste znanje, ali odmah ono što ide iza znanja jeste razumijevanje. A znanje će živjeti kod mene i kod tebe, onoliko koliko je u Ako ne primjenjuješ znanje je, znanje je mrtvo. Jedino ga možeš oplemeniti time što ga širiš. Pa onda ti gospodar počasti da i ti počneš da radiš. Kaže Hadesena Ishaq ibn Ibrahim an Muaz ibn Hisham an Ebi an Qatade. Ishaq ibn Ibrahim od Muaza ibn Hishama od njegovog oca Hishama ibn Urve, od Katadi, hadesena Anes ibn Malik, prenio nam je Enes ibn Malik. Vi znate da je Enes ibn Malik onaj plemeniti ashab, hizmečar, sluga Božije poslanika sallallahu alaihi wasallam. I meni je na pameti kada, ovaj, kada mi, kad god ga pročitamo, na pameti mi ovaj, koliko su te generacije imale nešto, nisu oni imali i metka koliko danas onaj muslimani imaju. Ali kada je Resulullah ušao u Medinu, prvo što je naumpalo njegovoj majci jeste šta bih ja mogla darovati Resulullahu sallallahu sallam. I došla je kod njega sa svojim sinom i rekla, Boži poslanić ja volila nešto da ti darujem, evo ti ovaj moj sin neki uz tebi Pazi, ona je darovala tako da je ona dobila. Dobila odgoj kakav onaj samo Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam može ponuditi. Kaže Anna nabije sallallahu alaihi wasallam hadis ide da je vjerovjesnik wa muadun radifuhu ala rahli jedne je prilike jahao na devi. A vi znate deva je velika životinja. Ona može i dvojicu konjanika, odnosno dvojicu jahača nositi. Kaže Resulullah je bio na devi, a deva ima tako da mogu dva insana jahati. Kaže iza Resulullaha je sjedio ovaj Hazreti Muaz ibn Džebel. E sada pogledajte razgovor između Muaza ibn Džebela i Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. Kale ja Muaz ibn Džebel. Kaže, o Muaze sine Džebelo, čim insana zoveš lijepim imenom, znaj da će se lijepo odazvati. Rasulullah nas je učio, zovite ljude imenima po kojim vole da ih zovu. Nekada ako znaš da vole da ga zovu po nadimku njemu, ne znam, mu Kemal, on voli da ga zovnu Kemo, zovni ga Kemo. Znači, zašto? Zovni ga po onom imenu po kojem on voli. Kala lebejke ja Resul Allahu Kaže, odazivam ti se Allahu poslaniće i spreman sam da učinim šta tražiš. Sada, subhanallah, kad sam čitao ovaj hadis pripremajući se, Kaže, kada ja Muaz, opet Resulullah ponavlja, o Muaze. <laughs> Kaže, lebejke ja Resulallah wa salaten. Kaže, tri puta Hazreti Muaz kaže, odazivam se Allahu poslaniće i spreman sam. Šta god treba. Ja razmišljam što ga je Resulullah pitao više puta. Hoće Resulullah da čuje ono što je poteklo iz njegovog srca iskreno jezikom. Jer nije šala kada neko Resulullahu kaže Allahu postani ja sam spreman. Ja sam spreman da uradim ono što se od mene traži. Naše vrijeme, mladići djevojke, alhamdulillah, ovdje uglavnom mlađi svijet, karakterizira, znate šta, hoću prava, moja prava, moja prava, moja prava, moja prava, moja prava, moje dužnosti. Nakon sedam puta, osam puta, ljudi se pitaju koja je moja obaveza. Subhanallah. Resulullah sallallahu alaihi wasallam je cijenio ljude koji razmišljaju šta je njegova oba. On kaže, zove me Boži poslanik, odazivam se. Allaho poslaniče, ne samo da se odazivam, nego buju, ja sam spreman, šta treba? Ja treba vojsku voditi, ja sam spreman. Ja treba u vojsci biti obični vojnik, ja sam spreman. Jel treba ne obični vojnik biti, nego onaj koji će timarit konje i hranit konje muđahida, ja sam spreman. Halid ibn Velida, kada ga je Hazreti Omer zamijenio drugim vojskovođom, kaže šta ima veze, ja imam svoj zadatak, ja sam obični vojnik. Od komadanta armije, hiljade vojnika pod njegovom komandom, u, trenutku postaje obični vojnik. Kakav je to odgoj? Ja kažem muđiza Resulullaha sallallahu alaihi Kroz Kur'an koja se manifestovala. Jeste da ih je odgojio tako. Zamisli čovječe situacije da sam komanduje hiljadama ljudi u onda mu dođe naredba od komadanta vrhovnog halife kaže nisi više komadant kaže nema veze ali ja sam vojnik i je svoj maksimum i uči dovu da njegov komandant uspije a ne ja rabi polomim mu noge pa nek se vidi da sam ja bolji morate odgoj koji, pazite, ovaj ambijent kažu trebamo prijeći negdje gdje nam je komotnije ne treba kad nam je komotnije ne možemo ništa naučiti Znaš, ono, komodno, još malo pa ćemo fotelje onaj učenicima stavljati u, u kabinetima. Ne valja. Ovaj ambijent odgajat. Čovječe, odgajate da znaš misiju svoju. Da znaš da ono ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anne Muhammeda Rasulullah. Znači, ja sam se priključio onima koji imaju misiju. Da živim svoj porodični život čisto. Da živim svoje ekonomske odnose s ljudima. Halal i haram u parama da živim čestito, da volim braću muslimane i muslimani, da volim i sve ljude čovječe. Da, to su Božja stvorenja, da ih pomognem koliko god mogu. I da molim drago gospodara da ih uputi, a ne da ih nazivam ovim ili onim imenima. Jer ja ne znam kako ću preseliti. Sad kaže, ja, meni je na pameti, Allah najbolje zna što je Resulullah više puta postavio, zvao Moaz. Ali ja mislim da ga je zvao, Allah najbolje zna. Zato što je tako iskreno rekao. Kad, bil mogu, šta je? Znaš kad vidiš na insanu, da Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min ahadin nema osobe ješhedu svjedoči šehadet je svjedočenje en la ilaha illallahu anna muhammeda rasulullah koja svjedoči da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga čisti tevhid vjeruje da je jedini stvoritelj, tvorac, održavatelj onaj koji će nas proživiti nakon što će nas usmrtiti da je to gospodar Allah Želešanu sidqan min kalbihi, ali kaže u tome je on ili ona iskren u svom srcu. Znači svjedoči da nema drugoga Boga osim jednog jedinoga i da je Muhammed njegov poslanik iskreno iz svoga srca illa harramahu Allahu alanna a da neće Allah batri zabraniti batri zabraniti da tog čovjeka dotiče hadis Rasulullah koja je vrijednost da nijedan jedini hadis drugi ne govori o vrijednosti riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah ovo ti je dosta. Jer je Resulullah rekao ako tu rečenicu kažeš iskreno iz svoga srca La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah kaže ako to kažeš iskreno iz svoga srca nećeš Allah će te učiniti haram, haramom vatri. Vatri, ćeš biti zabranjen. Subhanallah. A sada gledajte ovoga, onog insana koji je rekao odazivam se Allahu poslaniće i spreman sam. Kaže, ja, kultu ja resul, ja efela uhbiru bihen nas fe jestebširu. Gledajte šta je on bio spreman. Ono što je suština naših druženja sa hadisom Resulullaha ovdje. Kaže, Allaho poslaniće, hoću li ja reći ljudima da se obraduju? Subhanallah. Jesam li ja spreman? Što kaže jedan alim, je li spremno moje lice da se zatrveni zbog stvrte? da kažem nekome nešto što možda njemu neće odgovarati da čuje, pa će mi onda kazati što me time opterećuješ. Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi wasallam ale izen je tekinun Ako ih stiš o ovom hadisu Resulullah sallallahu alaihi wasallam o ovim mojim riječima oni će se na te riječi osloniti. E sada šta znači osloniti? Znači da neće im stanje biti onako kako treba da bude stanje vjernika tokom njegovog života. Wa akhbara biha Muaz, međutim kada je Muaz prenio ovaj hadis Rasulullah sallallahu alejhi prenio je ovaj hadis a inda mautihi ta'assuma kaže na samrtnoj postelji kada ga je bilo strah da će preseliti a da će taj hadis sa njim preseliti na ahiret jer je on čuo Rasulullah kad je to rekao čisto iz straha da ne upadne u, u grijeh. Da je nešto sakrio od onoga što mi je Resulullah rekao. Braćo i sestre, prva stvar večerašnjega druženja jesu riječi Hazreti, ali je zapamtite. Zapamtite, nemojte govoriti ljudima na način na koji ne razumiju. Zar volite da Allaha i poslanika ljudi u lažu tjeruju? Druga stvar jeste vrijednost riječi la ilaha Da će gospodar da će gospodar zabranjenim učiniti onu, on, onu osobu koja to kaže. I zato sam govorio, ne zna čovjek, ne zna čovjek šta je u ljudskim srcima. Nekada jedno djelo koje mi ne posvećujemo veliku pažnju može biti razlog da mi osjetimo sreću i na ovom i na budućem svijetu. A jedno djelo koje nama poput mušice ovako otjeram bude razlog ne do Bog da i budemo nesretni na ovom i na budućem svijetu. Kada kaže Resulullah Allah će ga učinjeni, učiniti sačuvat će ga vatre. Men ne upadne onaj hadis od dva oka. I molim gospodara da među očima koje su ovdje bude što više tih oči. Kaže Rasulullah s.a.v. dva oka vatra nikada dotaći neće. Kaže prvo je ono oko koje je zaplakalo iz straha od gospodara a drugo je ono oko koje je djelo na Božijem putu, čuvalo muslimane na bilo koji način, kroz ekonomiju, kroz školstvo, kroz hajirli posao koji radiš da bi izdržavao svoj, na bilo koji način, ako čuvao umet Mohameda, tvoje oči vatra neće dotaći. Subhanallah, stanje koje je najprimjerenije nama u životu. I zbog toga je Resulullah rekao, Moazu, nemoj ih obavijesti jer će se oni onda oslanjati. Uvijek do samog preseljenja čovjek treba imati strah od gospodara strah od gospodara kako će završiti svoj život. I gledajte jedan detalj. Kaže gospodar, tako mi, moje veličine, neću ti spojiti dva straha i dvije bezbjednosti. Kaže, kakva dva straha i dvije bezbjednosti? Kaže, onaj rob koji je mene se bojao na dunjalu Neću da da se boji mene na hiretu. I onaj koji je mislio da je bezbjedan, nije, nije mario za mene. Ja mu neću da da bude bezbjedan na hiretu. Ako hoćeš da budeš sretan na ahiretu, onda budi dragog Boga svjestan na dunjalku. To je suština. To je suština nas. I ta ljepota koju insan treba da osjeća jednog stalnog, ne, ne onoga straha, straha čovječe ljubavi. Svaki trenutak, kažem, a babima, neki dan, svaki trenutak moga života je Allahov dar. Jedna kap krvi nek stane u mom srcu. To je srčani udar ja odam. Jedna kap krvi, nek stane u mom mozgu. To je onda možda musibet još veći. Čitav život invalid. A ja to ne održavam. To održava, dragi gospoda. Kako, kako da, pred njegovom veličinom, kako da ne osjećam zdravo poštovanje? Osjećati ove stvari. Može onaj ko sebe odgaja u džamijan. ko sebe uči da u trenutku kada ga niko ne vidi, kaže gospodar, ja u ovom trenutku znam da me samo ti vidiš. Ja ću skloniti svoj pogled. Ja ću pomoć da niko ne zna. Ja ću uraditi da niko... Jedino ti znaš da sam to uradio. Jedino si ti, gospodar, onaj koji me u tom trenutku, osim tva dva kako ja su zapisala, koji me je vidio da sam to učinio. Razvijata, a kaže pred smrt, pred preseljenje, obaveza je svakog čovjeka da ima lijepo mišljenje o stvrtelju. Pred samo preseljenje treba da te, da te, da te obuzme nada to je onaj život, kažu, sa dva krila prema gospodaru svome leti. Jedno krilo strah neka ti bude, a drugo krilo nada. Jer kaže Hazreti Ebu Bekr, kada bih znao da će svi ljudi u džennet, a samo jedan insan u džehennem, tako mi gospodara, ja bih se bojao da sam ja ta jedan koji će ući u džehennem. A kada bi znao da će svi ljudi u a samo jednog da će Allah spasti od nas ljudi, ne od poslanika, od nas ljudi, Kaže, samo će, kaže, jedan u džennet, kaže, tako mi gospodara, ja ne bih, ja ne bih izgubio nadu da sam ja taj. Braćo i sestre, hadis Rasulullah sallallahu alaihi kaže gospodar, dvojica ljudi, šta je znanje i šta je strah od gospodara i šta je svijest o njem. Dvojica ljudi razgovaraju i kaže ovaj njemu, kaže, tako mi Allaha, tebi Allah neće oprostiti. Proživio je i gospodar na sudnjem danu Kaže, jesi li ti onaj što se uzdizao iznad meni? Ko si ti? kaže, jesi ti mene je znao? Znanje. Jesi ti znao za Allaha? Kaže, danas njemu opraštam, a tebe kažnjava. Uvedite ga, meleki moji, u džehende. Čuvajte se neznanja. Pogotovo neznanja prema dragom stvoritelju. Veličina dragog Boga ona se manifestira kroz sva, u svakom trenutku mi pokazujemo da li je veličanstveno stvoritelja i da li je naše slijeđenje Muhammeda sallallahu alejhi nešto što je prisutno u našim životu. Neke stvari mi uzimamo zdravo za gotovo. Jedan ahbab, Allah dragi da ga poživi, ostao je bez oba oka. I odem s porodcom svojom da ga posjetim i kažem, subhanallah, šta je, šta je veličina stvoritelja? Allah dragi tako dadni mi smo se malo ovdje organizovali. Njegovi jahbabi kad je ostao bez oba oka, i to je ljepota, ljepota islamskog bratstva. Kad je insan istinski mumi to mora poteći u društvu. ovo je vaše je poteklo ovdje malo. Ali zamislite da ima 150.000 ljudi ovog usmjerenja. Zamislite šta bi bilo. Ne bi bilo prosjaka na ulici. Ne bi niko pružio ruku. Jer bi svi bili zbrinuti. Subhanallah, kada izgubi oba oka njegovi se ahbabi organizuju i pobrinu se da on ima jednu malu radnju od koje će dobijat kiriju. Kupe mu zajedno svi radnje i on od toga ima kiriju. Nije u Bosni ovdje. Nisam još čuo za takav primjer u Bosni, ali siguran sam da ima ljudi. Kaže, i šta je bilo, od toga se izdržava. I Allah, dragi, dao da on Kur'an na pamet nauči. I on koji, onaj, koji ne vidi, završi Al-Azhar fakultet, univerzitet prije on dođe do ajeta u Kur'an nego ja koji vidim. Iako jedan i drugi znamo gdje. A on na kasetama prije nađe nego ja. Ima kaset i na dodir nađe. Sada, jedna stvar kod straha od stvortelja, hoću da vam kažem kako je on ulio. Kaže, njegova Hanuma priča. Kaže, meni je drago, kaže, jednu stvar ne mogu dragom gospodaru na zahvaljivati. Kaže, šta je? Pa kaže, on je mene, kaže, jedne prilike prije nego što je oslijepio vidio. Sad razmišljamo što, pa kaže, obično ona djevojka, žena koju oženi slijep, kažu nije lijepa pa i ona ženi. Zamisli, njoj je dar gospodara to što je on u jednom vidio. Allahu dragi tvoje veličini. Nemojte ni jedno djelo smatrat malim ako ste ga iskreno uradili. Bez obzira koje. A nemoj misli da išta moje i tvoje veliko. Ako smo ga pomiješali sa trun jednu, trun jednu, rada radi ljudi. Nemoj traži zadovoljstvo ljudi u nepokornosti dragom gospodaru. Strah od gospodara, ovaj hadis Rasulullah je razlog preko kojeg mi možemo prići ljudima, muslimanima i muslimankama ovdje u vas La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah je fala Bogu u mnogih, kod mnogih ljudi prisutna. E sada treba taj žar tu vatru ljubavi i vjeri u gospodara da spirti u tim srcima lijepom riječu, lijepim od nas. Jedna od stvari prije nego što završimo koju onaj, su momci organizirali onaj da ih Allah dragi nagradi e-mailom smo se čuli pa je Hafiz Amar i ova ekipa se slažu da, da, da, da im pomognemo koliko možemo oni imaju jednu akciju gdje svaki ovaj, pokušavaju pet 5000 knjiga koje odnesu u jedno povratničko naselje povratnicima našim i automatski na taj način otvore šta otvore jedno radno mjesto ima pravilo ako ima 5000 jel, knjiga ima onda i biblioteka. ja bih vas zamolio nemoj da ne donesete onu hranu sljedeći put da ne donesete samo knjige znači i ovo i ono Onaj, znači sljedeći put ako Bog da pored ove redovne sadake koju molim gospodara da je učini da je iskrena i da više dajemo gdje se ne vidi onaj da probam onaj ko ima, svako ima, ja imam nekoliko knjiga, donesete koliko imate knjiga, momci će se organizovati, evo ima i Hafiz Amar, ima i ovaj mladić koji inače onaj to inicirao, da onaj, i ako Bog da i to ćemo popisati, staviti na internet koje su knjige, ako Bog da donešene koliko knjiga i da mi pokušamo onoliko koliko možemo, evo kad bi svako donio po jednu knjigu, pa, pa i ko nema ne kupi za tri, za maraka neku knjigu, da, da, da dadne doprinas. Zamisli, mi ćemo nekome ako Bog da otvoriti možda radno mjesto. Pa nas, evo, nas, nek nas je stotinu, stotinu knjiga, alhamdula, počeli smo. Znači, ovo znači ovaj sljedeći ako bude da, sljedeći četvrtak ako bude uz Božju pomoć. Ja molim gospodara da, da, da, da, pokušamo da se odazovemo toj akciji i da nastavimo ovi. Od ovoga ima efekt landla od ove hrane. Da Allah dragi danje da to bude nešto čime ćemo graditi, graditi naše povjerenje jednih u drugih. Ja molim gospodara da nas počasti na tom putu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas džehennema i svakog djela koji približava džehennem. gospodar naš počast nas da budemo od onih za koje si ti rekao, oni neće ni za čim tugovati, niti će se bilo čega bojati. Gospodar naš, molimo te da oprostiš i uputiš naše roditelje, braću, sestre, muslimani i muslimanki, sačuvaš ih na svakom mjestu. Gospodaru naš, olakšaj onima koji su bolesni, počasti ih brzim lijekom. Gospodar, naš počasti umet Muhammeda brzim lijeku. Gospodar, naš počasti nas da budemo od onih koji se tebi vraćaju stalno i od onih koji se tebi kaju stalno. Gospodar naš molimo te najvećim imenom da nas počastiš da naše ruke rade za dobrobit svih muslimana. Gospodar naš molimo te najvećim imenom da radimo za dobrobit svih ljudi i tvojih stvorenja. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Počasti nas da naše zadnje riječi budu la ilaha Allah Muhammedur Rasulullah i da ih iskreno kažemo gospodar. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalimu alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.